Oricare meserie are un miros copil, a cocă și a plăcinte miroase brutării. În orice tâmplărie, la sat sau la oraș, ascundu-n noi miroase și a prafuri de talas. Un bopsitor miroase a lacuri de bopsit, geamgiu întotdeauna va mirosi achit. Șoferul are în haine mecanicul miroase, auleiul de mașină, miroase cofetarul, anușa scorțișoară, iar un halat de medic, a doctorii amară, a brază aromată, a câmp și stic bogat, va mirosi țăranul ce merge la arat, va mirosi a pește, pescarul cel vânjos, și nu mai trândă via, n-are niciun miros zeci de parfumuri mii, tot neplăcut miroase, iubiții mei copii.